աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրերը բավական հագեցած էին տարբեր զարգացումներով։ Ադրբեջանը շարունակեց եւս քայլեր ձեռնարկել նոր, այսպես կոչված Լաչինի, Միջանցկի, Չարաբաստիկ հսկիչ կետի կահավորման ուղությամբ եւ արդեն կարծես թե ստեղծում են անznագրային հսկիչ կետ, որը խայտարակություն է պարզապես։ Ինչ պետք է անենք։ Լինենք արժանապատիվ, մեր պահանջները դնենք։ Այդ թվում նաև նույն Ռուսաստանին։ Մենք վաստակել ենք այդ իրավունք, խոսել ենք ձեզ հետ։ Եթե փոքրավոկություն ցուցաբերենք, լավ չի լինելու։ Ադրբեջանը այցելեց վերջի օրերին նաև Ֆրանսիայի արտգործնախարար։ Հանդիպեց ղեկավարության հետ այդ երկրի Իլհամ Ալիևի արտգործնախարարի հետ, արտգործնախարարի հետ նաև համատեղ մամլուասուլիս տվեցին նրանք։ Եվ իհարկե խոսել է նաև արտգործնախարարը Ֆրանսիայի այս իրադարձությունների մասին, նշել է, որ պետք է Լաչինի միջանցքը անխափան աշխատի եւ այլն, բայց չի նշել, ում վերահսկողության տակ պետք է դա լինի։ Հիմա նույն Ադրբեջանը ասում է անխափան է աշխատում, թող գան եւ մենք ստուգենք, ում բաց թողենք, ում բաց չթողենք, մենք ինքներս որոշենք։ Ավելին արտգործնախարարի հետ Ադրբեջանի հանդիպման ժամանակ, երբ որ նա բարձրացրել է նաև Ֆրանսիայի արտգործնախարարը տարբեր հարցեր, Ադրբեջանի արտգործնախարարը շատ կոշտ է պատասխանել եւ նշել է, որ գիտեք, նույնիսկ արդարադատության միջազգային դատարանի որոշում իրենց համար ոչինչ է։ Տեսնում եք, ատամներով ինչպես են պաշտպանում իրենց շահերը։ Եվ նույն Ֆրանսիայի արտգործնախարարը նշել է, որ որ Ֆրանսիան ուզում է խաղաղություն եւ ուզում է զարգացնել նաեւ հարաբերությունները Ադրբեջանի հետ, այցելել է նաեւ այսպես կոչված շահիդների պուրակը եւ ծաղիկներ դրել 1990 թվականի հունվարին Բաքվում տեղնուցած այդ իրադարձությունների զոհերին։ Այն նրանց ներկայացնել են որպես անկախության համար պայքարող եւ նահատակված մարտիկներ։ Իսկ մենք բոլորս գիտենք, ինչի համար են նրանք պայքարել։ Դրանք այն մարտիկ էին, որոնք իրականացնում էին հայոց ցեղասպանությունը Բաքվում, ջարդերը Բաքվի։ Բայց սա է իրավիճակը, որևէ մեկից չպետք է նեղանանք, հարգելի ժողովուրդ։ Մենք պետք է հասկանանք իրավիճակը եւ մենք էլ վարվենք այնպես, ինչպես որ պետք է եւ վայել է կայացած երկրին եւ արժանապատիվ ժողովրդին։ Շատ հետաքրքիր զարգացումի տնեցան Թուրքիայում։ Ամենահետաքրքիրը իհարկե այսպես կոչված առողջական վիճակն էր Էրդողանի, նա իբրև թե վատացավ եւ այլը։ Ինչ է սա, իսկապես վատացել է, թե PR է։ Չի բացառում, որ լինի եւ նա, եւ նա։ Իհարկե Էրդողանի առողջական վիճակը այնքան էլ լավ չէ, բայց չի բացառ, որ սա լիներ նաև PR, որովհետև նույն այդ հարցազրույցի ժամանակ, երբ որ Էրդողանը վատացավ, որովհետև չկա տեսանյութը ինչպես նա վատացավ։ Միայն այդ լրագրողի, այսպես էմոցիաներն էին։ Շատ լավ խաղացրին։ Կտեսնենք ինչ կլինի, բայց մենք տեսնում ենք, որ ներքաղաքական վիճակն էլ է շատ բուրոն զարգանում եւ ամեն ինչ օգտագործում են այս ուղությամբ։ Վերջին մի քանի օրերին նորից սկսեցին շահարկել այսպես կոչված հարավային Ադրբեջանի քարտը Իրանում։ Ուրեմն Իրանում այդ ադրբեջանցի մի շարք գործիչներ, որոնք բնական է Իրանում չեն բնակվում, չեն ապրում, արտերկրում են, ստեղծում են այսպես կոչված հարավային Ադրբեջանի ազգային խորհուրդ որտեղ մտնում են այնպիսի մարդիկ, ինչպիսին է Չինգիզ Գյույթուրքը, Սալի Իլդերիմը, հարավային Ադրբեջանի անկախության կուսակցության ղեկավարն է, Ահմեդ Աբալին, որը հանդիսանում է Գյունաս Արբանյակային հերոստալիքի սեփականատերը, Աջար Թագիզադեն, ժողովրդավարական թուրքական կուսակցության հարավային Ադրբեջանի, Սադիկ Իսաբելին, որը նույնպես ղեկավարում է հարավային Ադրբեջանի անկախության ճակատը եւ այլ։ Այս բոլոր մարդիկ կապված են նաև գորգայլերի կազմակերպության հետ։ Նրանք շատ են լուսանկարվում գորգայլերի այսպես նշանը ձերքով ցույց տալով։ Եվ սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ այս գործընթացը ղեկավարվում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից։ Նրանց այս նորաստեղծ կառույցի ղեկավարները հանդիպում են նաեւ Ադրբեջանի ղեկավարության հետ։ Այցելել են Արցախ, օկուպացված Շուշի բավականին վերջերս մի քանի օր առաջ։ Եվ չմոռանանք, որ Գորգայլերի նշանը նաև ցույց է տվել ժամանակին, Թուրքիայի արտգործնախարար Չավուշօղլուն ապրիլի 24-ին 2022 թվականի Մոնտեվիդեոյում։ Սա է իրավիճակը։ Բնական է, որ այսպես կոչված հարավային Ադրբեջանը փորձում է Իրանից մեծ կտորներ փոկել տարածքային։ Հիմա արդեն նրանք շահարկում են մենք գիտենք վաղուց արդեն արեմության ադրբեջան հասկացությունը, ասենք Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս տարածքի գերակշիռ մասը, արեմության եւ արևելյան զանգեզուրներ, ասինքն այսպիսի քայլեր են ձեռնարկում։ Իհարկե 2020 թվականի արյունալի պատերազմը ինչ որտեղ նպաստեց նաև այսպիսի զարգացումներին եւ Արցախի վիրավորված լինելը արագացեց այդ գործընթացները։ Դե թող բոլորը իմանան ինչ է Արցախը։ Ակտիվ քաղաքականություն էր վարում վերջի օրերին Իրանը։ Իրանի արգոսնախարարը այցելեց Օման, հանդիպեց այնտեղ ղեկավարների հետ այդ երկրի։ Օմանը շատ կարևոր դերակատարություն ունի Պարսից ծոցում։ Այնուհետև Իրանի արգոսնախարարը այցելեց Լիբանան, հանդիպեց ղեկավար կառավարության հետ, ինչպես նաև Լիբանանում գործող տարբեր կազմակերպությունների։ Այդ թվում նաև շատ հետաքրքիր է Պաղեստինի ջիհադի շարժման ղեկավարության հետ։ Սա ցույց է տալիս եւ Լիբանանի կարեւորությունը Իրանի համար, եւ Իրանի ակտիվ ներգրավվածությունը մերձավոր արևելքում տեղնեցող գործընթացներին։ Այսպիսինն էին թանկագին բարեկամներ։ Մի շարք կարևոր իրադարձություններ կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Ամենակարևորը միշտ լինենք ամուր հավատքը չկորցնենք եւ արժանապատվությունը մեզ մեր պահենք։ Իհարկե նաեւ ճիշտ աշխատենք։ Մնացեք բարով, Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։